Slušate Vidi podcast, danas je srijeda, 5. svibnja 2010. Nalazim se na Dors Luc 2010 konferenciji, sa mnom je Nikola. Kao Praljević. Bok Nikola. Bok. Reci mi, e, čim se baviš inače u životu? Bavim ti se razvojem softvera, ali developer sam. Trenutno radim sa kolegama u Infinumu i prvenstveno se bavimo razvojem aplikacija za mobilne telefone. Kako si povezan sa Dors Luc konferencijom? E, inače sam tajnik u Hrvatskoj udruzi Linux korisnika, a kako konferenciju Elador Sluc organiziraju Hrvatska udruga Linux korisnika u suradnji sa HR Openom, tako sam i ja usko vezan uz <laughs> organizaciju konferencije. Reci nam malo nešto više o konferenciji za ljude koji možda nisu upoznati o čemu se to ovdje radi? Puno se priča o otvorenom kodu, otvorenim sustavima. Samo kratica DOR slutti ono dolazi od dani otvorenih računarskih sustava i Slut Creation User Conference. Bog toga je naglasak na otvorenim sustavima, otvorenim standardima i ja tako, Linux ovdje. A čemu se to? Što ne možemo svi raditi na Windowsama i boli na Pa možemo, ali mislim, mislim da je ljudima već sad nekako u 2010. godini i jasni su nekako neke prednosti otvorenih sustava, otvorenih standarda. Mislim, ne trebamo mi toliko težiti sad ono, ko što ima onih frikova i fanatika da se isključivo ono samo Linux, samo Linux. Mislim, ne nužno to. Treba, treba staviti naglasak na otvorene prije svega standarde. Znači da možemo izmjenjivati dokumente između različitih operacijskih sustava da ne moramo biti prisiljeni kupovati neke proprietary softvere. Ovo je podcast na hrvatskom. E pa to znači da, da, da je to software, znači konkretno recimo šta ja znam, Microsoft Office, koji, je, koji moraš kupiti, koji ne možeš Aha, vidjeti koji nije kod. Otvoreno, znači to koji nije otvoreno koda, znači zatvoreno tako koda nešto, recimo. Tako nešto, da. I ono, prisiljen si, ti da otvoriš taj doc format si, ili docx, prisiljen si kupiti Microsoft Office. Pa ne njega otvara ga Open Office, jel da? Ali standard tog formata nije otvoren. Znači, e, Open Office njega ne može u potpunosti implementirati jer jednostavno nije otvoren standard kako, kako izgleda format. Vidim da ima puno predavanja, neke su na hrvatskom, neke su na engleskom, e, bi izdvojio neke kao posebno zanimljivo? Pa ja bi od posebno zanimljivih izdvojio Haralda, jel da, ono, Harald iz Berlina, ono, frajer je totalna njuška. Ima, <laughs> ima već o njemu članak na Wikipediji, on dobio je Free Software Foundation nagradu, ja mislim 2008. Ono, baš je njuška frajer. Free Software Foundation nagrada je... Dijeli se za, jel da, za doprinose u slobodnom softveru. Budući da se radi o otvorenim sustavima, ajde sad istina nam reci, doma imaš e, Linux, Windows... doma imam Ubuntu, ovaj 9.90, i primarno to koristim, ali imam i dual boot, jel da i Windows imam, zbog nekih projekata koje smo radili Visual Studio i te šeme, iako je iskreno zadnjih godinu dana otkako aktivno radimo na Railsima i sad u zadnje vrijeme i na Androidu isključivo sam na Linuxu. Mobitel imaš onaj šareni lijepi blještavi iPhone ili imaš... Ne, imam šarenu i Nokia N900. Koji je to software? Imati Maemo emo a to je neki Linux ili? Da, Linux based je, ali Nokia ti sad u suradnji sa Intelom zamjenjuje taj Maemo i sljedeća generacija je kao Migo. Kažu kao da će se i dual bootat N900, znači da će se moći jedan i drugi OS gore, ono, pa ćemo vidjeti. Morat će doći na koji Momo, kako se to zove? Morat će doći na Mobile Monday, tamo ćemo vjerojatno pričati o tome još. Imaš li završnu riječ koju bih htio uputiti našim slušateljima? probajte i šta, da možda će vam biti ok. Probajte open source, nije to tako loše kao što ljudi <laughs> pričaju, ima dobrih stvari i možda vam bude zanimljivo. Nećete morati raditi cijeli dan u terminalu, kao što sam <laughs> to, je, to je iza nas. Unazad dvije, tri godine, eto, iza nas. <laughs> Nećete morati puno visiti u terminalu. Evo jedno ključno pitanje, hoće li ova godina biti godina Linux desktopa? Pa ja mislim da je godina Linux desktopa već bila prošla jer sa tim Ubuntuom da je, da, je došlo do velikog porasta broja korisnika koji koriste Linux kao primarno desktop računalo. Nešto čujem u zadnje vrijeme, baš sad na Twitteru, ljudi pričaju da će Linux možda ući u široku potrošnju preko pametnih telefona. Pa svakako, da. Mislim, već i Nokia je počela sa tim Maemom, pa sa Migom, a da ne spominjemo ovaj Android koji isto koriste Linux kernel, tako da vjerujem da, da će se i, i otvoreni kod kroz, kroz ta vrata ući. hvala puno. Gdje ti ljudi mogu naći? Imaš e, nekakav mikroblog ili običan blog? Mogu, mogu me naći na, na Twitteru, uglavnom i imam blog, ali nije baš trenutno aktivan. Na Twitteru si pod imenom Nixa. No, i X. A. Hvala puno. Ešte, hvala tebi i budi dobar. Vidimo se. <laughs>